Eta egunero bezala sortzietatik bederatziak arte eta ordubietatik iruak arte herriotxak bidasoaldeko elkarteek eta herri mugimenduak eginiko saioak. saioak. Eta gaurkoan gure kunkaren txanda da, badakizute, ba, Zimad eta adiskidatuak elkartek egiten duten saioa, tamales gaurkoan, e, ba, bakarrik utzi naute, ezin izan dira ez bata ez bestea etorri, eta, bueno, dena den, e, ba, ingo dugu gure kunka berezi hau, berezian ibakarrik nahi zelako. Eta astero bezala ba, etorkinen e, problematika eta zitzen ingo dugu ba, gaurkoan ere. bebikoitza erriotak. inforio beraz hasiko naiz aurkezten ba izango diren gaurko saioan ukituko ditugun gaiak. Bai, Eta bi izango dira nagusiki alde batetik e, EPRaren elkarrizketa bat entzungo dugu EPRA e, frantses estatuko irrati komunitarioen sarea da eta bertan eh, ba, programen banku bat dago eta hoietako elkarrizketa bat entzungo dugu esango dizuet bere ala zertas izango den elkarrizketa hau frantsesez izango den elkarrizketa in Zekome eta bestetik, ba, saioaren bigarren partean, ba, lakasita gaztetxeko kide bat izango dugu telefonoaren bestaldean, berak e, ba, gaztetxeak martxan jarri duen eh, ekimen kultur anitza izango izango da, edo azalduko digu. Zeren, e, dakizuten bezala, orain dela hilabete eta zerbait, ba, kultur txapelketa kulturan hitza jarri zen martxan, ba, lakasita gaztetxea eta eh, San Migueleko auzo elkarteak antolatutako ba, txapelketa. Baina esaten ziguten bezala, ba, hau lehenengo ekimena zen, azken finean beraiek ba, nahi zuten jarraitasun bat eman eh, guzti oneri eta ba, honen rendabiziko pausu honen balorazioa eta baita ere urrengo pausuak zeintzuk izango diren jakiteko, ba, xabi izango dugu lakasita gaztetxeko kidea curtir já prestou a cantar Pra um outro lado curtindo no um Baina guzti hori baino lehen, esaten dizuen bezala, ba epraren elkarrizketa bat entzungo dugu. Eh, elkarrizketa hor radio oksitaniak ekoiztutako saioa saio bat da. Eta bertan eh, maman e, eh, pertsona buruz e, itzein godi edo berarekin e, izandako elkarrizketa bat entzungo dugu. Maman Nigerren eh, jaiotako gizona da, baina eh, Kamerunen eta e, Kot Diboagen bizipenak izan ditu ere, bertatik eh, igaro da. Eta orain dela hamar bat urte, ba, ba, frantses estatura iritsi zen, eta buruan ba, nola ez ba, etorkinen ametsak eta itxaropenak. eta kontatzen digutenez, ba, garai zaiak izan ziren, azken finean amets guzti horiek, ba, errealidadarekin topo egin zuten, eta zailtasun desente izan zituen, ba, bere iritsi eran, frantziara iritsi zenian. Guzti oneri buelta eman, ikasketak eh, burutu zituen, baina ikasketa, ikasketa huetatik pixka taldenduz, ba, umoreari ekin zion, esketxak, eh, E, egiten hasi zen eta gaur egun ba, humorista da e, irratian ere bai lan egiten du eta esaten digutenez baskenian, e, bazituen itxaropenak ba nolabait bete izan dira. Beraz entzungo dugu Radio Occitaniak egindako Epraren saio hau e, eta esan bezala frantsesez egindako elkarrizketa bat da, gero izango du aukera itzulpen bat egiteko. Arrivé en France il y a dix ans, Maman, originaire du Niger, est aujourd'hui humoriste, chroniqueur télé et radio sur RFI. Après des périodes difficiles et de galères comme étudiant, il fait sourire le public grâce à ses histoires irrésistiblement drôles. Entretien avec Maman. Je suis chez moi partout, donc je me définis comme citoyen du monde. Euh, j'ai adopté les Français, euh, ils m'ont adopté. Là, je sors d'une tournée euh, en Afrique, euh, et l'Afrique que je ne quitte jamais. Euh, et, voilà, je me sens partout, chez moi. Cependant, c'était pas du tout ça. Hein. Il y a encore euh, quelques années, c'était inimaginable tout ça. Tous ces voyages, le public, l'amour avec le public, cette relation L'amour avec le public, il a été dès le premier jour. L'amour avec le public. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai continué. J'ai une formation de physiologiste. Je euh, j'ai jamais rêvé, moi, de monter sur scène. Jamais rêvé euh, de faire un, métier public comme ça. Aller au devant euh, d'un auditoire. donc, l'amour du public, c'est ça qui a été mon moteur. C'est ça qui m'a poussé à continuer. Euh, sketch après sketch après sketch après sketch et, le reste est, venu et j'espère euh, que beaucoup beaucoup beaucoup de choses vont venir parce que je suis curieux et, curieux du monde, curieux des gens et, et vraiment euh, j'ai la volonté de, donner sur scène les, toutes les choses qui m'habitent, toutes mes tripes. L'art c'est ça quoi. Alors justement, sketch après sketch, spectacle après spectacle, c'est ce qui vous a construit, euh, c'est ce qui a, fait que vous êtes là aujourd'hui. Racontez-moi un petit peu ce parcours-là. C'était quand même euh, un parcours long, euh, périlleux, incertain. La vie est incertaine, donc c'est un parcours que moi j'ai vécu en prenant les choses comme elles viennent. je n'ai jamais vécu ça comme, un, parcours du combattant. Euh, j'ai pris le bonheur tout le temps, tout le temps. Euh, j'ai pour politique de vie de ne prendre que les bonnes choses, de me souvenir que des bonnes choses. Euh, et j'ai. Non, franchement, s'il fallait recommencer, revivre la même chose, je signe des deux mains. Je signe des deux mains, puisque tout, tout ce qui arrive est inespéré. J'ai jamais rêvé de ça. Et l'amour des gens, l'amour du public, euh, et, l'amour que moi je prends à faire ce que je fais, euh, c'est un cadeau du ciel. Quoi. Mais quand même, euh, certes des études, mais il y avait beaucoup de galères avant. Euh... C'était pas simple aujourd'hui, c'est vrai, on, vous voit partout, hein, à la télé, à la radio, partout dans toutes les scènes en France et même à l'étranger. Comment on peut finalement, on peut prendre que le meilleur alors qu'il y a eu plus de pires, de galères ah Oui, les galères, les galères, je les ai connues, pas dans ce métier. Dans ce métier, euh, depuis que je le fais, les choses sont venues vraiment euh, euh, très vite. et, les galères viennent plutôt de ma vie intérieure, de ma vie d'étudiant, de là où j'en ai bavé. C'est là où, où, euh, j'ai connu euh, ma situation irrégulière, sans papier. Euh, et, ça, c'était pendant, pendant ma vie d'étudiant. C'est là où vraiment faire des petits boulots, faire la planche dans les restaurants, faire réceptionniste de l'hôtel, en même temps préparer son diplôme. les galères, c'est vraiment là. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants, euh, euh, pas seulement africains, pas seulement étrangers, les étudiants français même euh, galèrent beaucoup, c'est difficile la vie d'étudiant. Il faut voir les gens qui travaillent dans les McDo, qui font réceptionnistes, qui font tous les, les, tous les boulots précaires. Et oui, c'est le moment de, galère, c'est surtout ça. Maintenant, quand j'ai choisi d'embrasser ce métier, euh, j'ai même pas choisi de l'embrasser. Au début, c'était vraiment <laughs> pour rigoler, comme on joue au football les dimanches après-midi. Et petit à petit, euh, voilà, je suis arrivé là. Euh, maintenant, j'en vis depuis 4-5 euh, ans. Finalement, ce qui t'a aidé dans, toute ta vie, c'est ce métier, c'est cette passion pour l'humour, la comédie. Comment ça s'est passé, ce, rapport Comment un petit peu tu as glissé parce que ça, a toujours été une lumière en fait, hein, qui, t'a guidé, mais surtout qui t'a donné beaucoup de, force euh, mm. pour t'en sortir. une lumière que, qui, euh, une lumière que je voyais peut-être pas, parce que j'étais dans le rail de mes études euh, et tout. mais oui, c'est un plaisir de tous les jours. Je ne considère même pas ça comme, un travail. Pour moi, un, travail, c'est se lever à 6 heures, aller au bureau ou sur le chantier, et revenir à 16h, 17h complètement exténué. Euh, nous, euh, on, se fait plaisir, euh, on, donne du plaisir aux gens. Et il faut remercier le bon Dieu d'avoir cette chance-là, cette opportunité tout le temps de, de, faire ce qui nous plaît et de faire du plaisir aux gens. Et il ne faut pas insulter la, la, réalité en, disant, voilà, oui, on galère, c'est un métier dur. Oui, toute chose est dure, la vie est dure. Euh, mais euh, la, volonté, elle est là dans tout ce qu'on fait, euh, mais le plaisir aussi. Et c'est le plaisir qui guide tout le temps. Alors Mamadou nous a dit que grâce à la mondialisation, nous vivons tous dans le même village planétaire, dans le même village global. Ce qui fait que ce qui se passe chez toi, ça a des conséquences immédiates chez ton voisin, même s'il habite à des milliers de kilomètres. Hein. Par exemple, vous avez tous dû voir à la télévision que pour lutter contre l'immigration clandestine, les autorités européennes ont construit le long de leur frontière sud, à Ceuta et Melilla, une clôture électrifiée haute de plus de 6 mètres. Dis donc, quand on a appris ça en Afrique, ça n'a pas loupé. Hein. Tous les gamins se sont mis au saut à la perche. Hein. <laughs> Euh, si demain tu vois des Africains champions du monde de saut à la perche, tu sauras pourquoi. Hein. Et dans la même logique de soi à la pêche, d'après vous, pourquoi les mères en soi à la pêche, ça a toujours été les soviétiques bah, Ils s'entraînaient pour passer à l'ouest en sautant le mur de Berlin. Hein. Et dans la même logique, d'après vous, dans un avenir très très proche, qui seront les champions imbattables de soi à la pêche. Mais dites-le fort, ils sont là mais ben oui, les Palestiniens Mais attends, vous avez vu ce que les Israéliens sont en train de leur construire là-bas mais quel beau mur d'entraînement pour le soir à la pêche bah, Pour un gamin de Gaza, c'est la médaille d'or assurée. Hein. Bah, il s'entraîne tous les jours, deux fois pour aller revenir de l'école, deux autres fois pour aller au marché et faire les courses parce que maman est trop vieille pour le soir à la pêche, et plusieurs fois dans la journée pour aller aux toilettes parce que le mur passe en plein milieu du salon. Hein. Je te jure, mon frère, le sport et la politique sont intimement liés. Et celui qui l'a très bien compris, c'est Silvio Berlusconi, le premier ministre italien. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour être sûr que son pays, l'Italie, gagne des médailles d'or en natation Non il a régularisé tous les clandestins qui avaient réussi à traverser la Méditerranée à la nage. <laughs> c'est pas con ça. Quand tu as traversé la Méditerranée à la nage, <laughs> franchement, entre nous, hein, c'est pas une petite piscine olympique qui va te faire peur. Hein. Ba horren zuten genuen mamanen e, umore esketxetako zati bat eta ikusten zenuten bezala ba, bere saioetan kritika soziala ez da falta bazterketa ba, soziala edo etorkinen kontrako neurriak e, ba, presente goten dira bere umore esketxetan edo kasu honetan bezala ba, baitare palestinaren e, e, egoera salatuz nolabait e, umorea erabiliz. erabiliz. Eta ez da bukatu elkarrizketa hau, Radio Occitaniak egiten zuen elkarrizketa hau, baina ningo dugu ba, txeden txiki bat, e, ba, itzulpen bat egiteko, horrela gutxinakagoaz e, kontatzen, ba, esaten ari gutena. Maman eh, munduko biztanle bezala definitzen du bere burua, Afrikatik etorri zen, orain dela amar urte, eh, Afrikako eh, ba, herrialde de, desberdinetan egon eta gero, beti ere Nigerren jaiotako pertsonaia dugu. Eta Frantziara, ba, orain dela amar urte iritsi zela, gaur egun humorista da, entzun dugun bezala, eta errati esataria ere bai honetara iritsi arte, egoera honetara iritsi arte, dena den, bazailtasunak eh, izan zituen, baina beti ere gauzen alde ona ikustea gustatzen zaiola esaten zuen, eta berriz ere abiatuko zuela bide berdina ba, iristeko berak eh, esaten zuen bezala kriston e, suertea izan duela e, iritsi, iristeagatik iritsi den lekura eta egin alizateagatik e, ba, egiten duen lan hori esaten zuela bere berearentzat eh, lan batez dela. Baina hori baino lehen, batez ere ikasle zenean, ba, ezen dena erraza izan, lan desberdinak eh, egin zituen, eta guzti hori eta zailtasunak eh, ba, zailtasun ba, paperik gabe zegoeneaz. Dena den esaten zuen ikasle asko horrela ikusten dituela eta ez bakarrik e, Afrikatik etortzen direnak edo etorkinak baizik eta baita ere ba, frantsesak kasuenetan. Humoreari dagokinez, ba hasieran placer bat bezala e, ulertzen zuela eta oraindik ere lehen aipatu dugun bezala, ba ez duela ikusten eh, bere lana lan bat denik, ez? e, plazerra da eta ez zuen e, esaten zuen azken finean ezin dela berak egiten duena hain gustura eginda eta dituen ematen dizkioten plazerra ematen dizkion plazerrak e, izan da ba, ezin duela lan bat bezala ulertu. Beraz, hau da lehenengo parte honetan, entzun duguna, mamanen historioa, e, eh, Radio Occitaniak egindako elkarrizketa baten neprarentzako. Eta jarraituko dugu, ba, besti hau bukatzen denean, ba, elkarrizketaren bigarren parte hori entzuten, eta gero ba, berriro ere beste itzulpentso bat eh, egingo dizuet. Maman, donc euh, humoriste. Hein. J'aimerais euh, que tu me parles de, ce métier qui te passionne. Alors, tu es aussi un autodidacte, comme euh, ton ami Phil Darwin, hein, avec qui vous collaborez beaucoup. C'est aussi un métier souvent qui s'apprend sur le terrain, sur les planches. tout ça, c'est important dans ce métier oui, c'est important qu'on soit des autodidactes dans ce métier. Moi, je n'ai pas fait d'école de théâtre, ni d'école de quoi que ce soit. Euh, c'est l'école de la vie. Phil Darwin, euh, il a ce, même parcours-là. Et euh, ce qui est important là-dedans, c'est qu'on évite le formatage. On évite d'être des produits standards. chacun vient avec son univers. Et l'art, c'est ça. L'art, c'est que l'être humain donne ce qu'il a de plus intime, de, de, de plus profond. Et aucune école ne pourra, ne pourra ambitionner une forme bien particulière d'art pour le faire. La télé essaie de le faire, Hollywood essaie de le faire, mais, mais ça sent très vite euh, le, McDonald's, quoi. ça sent très vite le produit surgelé. Et c'est pour ça que tous les jours, nous, euh, sans se poser des questions, on prend tout ce qui arrive. Euh, sans, sans vouloir donner au public ce qu'il attend, parce qu'un artiste n'est pas là pour donner au public ce qu'il attend. Un artiste est là pour pour emporter le public vers euh, son univers à lui. Il dit, il y a un contrat entre le public et l'artiste. Le public, il paye sa place, il vient, il dit, bon voilà, nous on est venu voir ton spectacle, euh, amène-nous où tu veux, mais, mais amène-nous, fais-nous plaisir, fais-nous rêver. Euh, donner au public ce qu'il attend, c'est le métier d'un programmateur, d'un directeur de programme de télé qui est là, l'œil rivé à l'audimat, euh, à savoir euh, qui a zappé à quel moment, et donc demain corriger le tir, euh, mettre une petite femme nue à, à 21h42 pour, pour captiver les gens. Quoi. Ça, c'est le métier d'un programmateur de, de, télé. Nous, nous sommes des artistes, nous donnons au public ce que nous avons à nous, maintenant à lui de prendre ou de ne pas prendre. Euh, Maman. Aujourd'hui, tu es comédien, euh, plutôt euh, humoriste, mais aussi comédien, <laughs> parce qu'on on en parlera. Tu, fais un petit peu de tout maintenant. tu es quasiment comédien complet, spécialisé dans le, le show, l'humour, mais tu es aussi bien chroniqueur à la télé, euh, à la radio, euh, tu fais des, sketchs humoristiques, mais en même temps aussi tu t'essayes à la comédie euh, en jouant des, des, des hum, pièces, disons, à, tonalités tonalité différente. tout ça, c'est tu as, le sentiment que tu t'épanouis finalement dans, tout ça Il y a des différences entre ces, ces mondes, entre ces, tous ces mondes-là Oui, moi je n'ai pas de plan de carrière préétabli. Je prends les choses comme elles, viennent. Je ne suis fermé à rien du tout. Euh, je considère que tout, est prise de parole. On, donne ce qu'on a. Il y a des choses que je refuse, il y a des choses euh, euh, que j'accepte mais je ne fais pas de différence. Euh, en France, on veut toujours mettre les gens dans des cases, euh, les chemises bleues avec les chemises bleues, les chemises blanches avec les chemises blanches, euh, les humoristes avec les humoristes, l'art dramatique avec l'art dramatique. Non, moi je vais où le vent m'amène, et si ce vent est bon, j'y vais, s'il est mauvais, bah, je fais demi-tour ou je change de direction. Maman, donc, à travers tous tes sketchs, tous tes shows, tu es un petit peu un chroniqueur de, la vie finalement, euh, ton, de, ton expérience, euh, bonne comme euh, moins bonne. C'est quoi un petit peu Maman C'est un petit peu un regard de, la vie oui, ce que je fais, c'est, ce n'est nullement autobiographique. Hein, c'est, c'est oui, c'est une chronique de la vie. Euh, un humoriste, euh, et quelque part un sociologue, euh, quelque part un, ethnologue, c'est un témoin de son temps. Et le temps d'aujourd'hui est, différent du temps d'hier, mais il, a, y a la constante que c'est la vie des hommes. et il y a du, drame, il y a, de la vie, il y a de la bonne humeur il y a de la joie et, chacun choisit euh, la voie qu'il sent le plus euh, à même de, pouvoir correspondre à, son univers euh, intérieur, à, son parcours, à sa vie, à sa vision du monde. Et moi, mon, carburant, c'est ce qui se passe, l'actualité politique, sociale. Euh, la vie, la vie de la cité. Quoi. C'est, vraiment ça qui, qui, me, qui, me, motive, qui me, qui me pousse. Euh, la, politique, euh, tout est politique et la politique est tout. Tu es chroniqueur des choses très sérieuses qui parfois fâchent, qui, parfois séparent, on va dire, notamment la, politique. Mais paradoxalement, euh, tu connais un grand succès au sein de toutes les populations <laughs> euh, différentes, puisque finalement tu as apprécié aussi bien à la télé, à la radio que sur scène ou avec euh, tes amis sur scène. Enfin, c'est plutôt incroyable. non, grand succès. J'espère que que, c'est un tout petit succès, là, euh, que c'est pas mon plus grand succès, que <laughs> ah, je vais avoir des millions et des millions d'admirateurs, des gens qui m'écoutent. Je veux pas des admirateurs, euh, ma langue a fourché, je veux des gens qui m'écoutent, des gens qui, euh, qui, acceptent ce que je dis et qui partagent ce que je dis et qui le prennent comme un message d'amour et de fraternité. Euh, quelqu'un disait que l'humour, c'est la, politesse du désespoir. C'est dans le désespoir qu'il y a la lumière, que, c'est beau de voir la lumière au bout du tunnel. Et l'humour est là pour ça. L'humour est là pour, pour, euh, euh, déconstruire toute, toute situation tragique, pour, pour aller dans le moteur, voir ce qui, pourquoi la voiture marche, voir ce qui, ce qui fait avancer les choses. Euh, l'angle de vue de l'humoriste n'est pas l'angle de vue de l'homme de tous les jours. Et c'est pour ça que les gens acceptent de nous écouter ou pas. Quand ils savent, en se disant, en rigolant, ah oui, c'est vrai, il a raison, là c'est la victoire quoi. Et, c'est ce qui, moi, c'est mon, c'est mon, c'est mon, c'est mon moteur. Le jour où je n'aurai plus cette flamme, cette étincelle, j'arrêterai. Hein. vous êtes tous témoins. J'ai cité un poète français. Hein, et pas un proverbe africain à la con. Hein, un proverbe dans le style euh, Ouais, euh, dans la forêt, avant de traverser le chemin, la tortue doit regarder à gauche et à droite. Peut-être que l'éléphant arrive, hein. ah. Moi, je préfère, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, mon frère. Parce que des preuves d'amour pour la France, moi, j'en ai des tonnes. Hein. Attends, maintenant, quand je mange un plat africain, du mafé, du gombo, du tchéboudjen, je mets toujours de la moutarde. Hein. Et, sur le rebord de l'assiette, je dépose une feuille de salade pour faire gastronomique. Attends, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Il n'y a pas plus français que moi. Hein. Attends, maintenant, quand j'ai froid, je ne dis plus Oh, Maman est beau Et il fait vraiment très froid dans ce pays. Hein. Ah non, maintenant, je dis Oh, crotte C'est pas chaud, hein Maintenant, quand tu me fais une méchanceté, je ne te dis plus, mais dis donc mon frère, pourquoi tu adoptes ce comportement hostile à mon égard Ah non, maintenant je dis, ah c'est sympa. Alors, Maman, dans ton répertoire, beaucoup d'humour, mais aussi tu t'essaies à un autre genre, à une autre tonalité, une expérience. Euh, raconte-moi un petit peu ce que fait euh, euh, Maman et ses projets oui, là, en, ce moment, je, joue justement avec Phil Darwin dans une, dans une pièce euh, qu'on a présentée, euh, qu'on présente en ce moment au Festival d'Avignon, qui est euh, hors du, du, répertoire burlesque que j'ai l'habitude de jouer sur scène, qui, qui, est beaucoup plus tragique, beaucoup plus, plus frontal, plus premier degré. Euh, même s'il euh, il y a de la subtilité dans le texte qui est là, mais dans la forme, comment on le présente, c'est beaucoup plus... Euh, ouais, c'est du rentre-dedans, quoi. C'est... L'humour, déjà, il y a une sorte de recul quand on, prend la réalité, on la triture et on essaie de faire rire les gens là-dessus. Là, oui, je m'essaye à, ça. Et, et, ça me plaît, et c'est ça mon, ce qui me, ce qui me pousse, ce qui me motive, c'est quand ça me plaît, quand je sais que c'est en adéquation avec euh, mes, euh, mes, pensées internes les plus intimes. Voilà, je prends tout, quoi. L'écriture, le, euh, tout. Le, chant, si j'ai la possibilité de chanter, je le ferai. Si je sens que je peux, je peux continuer à, à donner ce que j'ai en moi, oui, je ne suis fermé à aucune forme d'art. Est-ce que ce n'est pas un peu se mettre en danger, euh, changer un petit peu de, tonalité euh, à, titre d'expérience oui, mais, euh, mais à, chaque fois qu'on monte sur scène, on se met en danger. À chaque fois. à chaque fois qu'on monte sur scène, on se met en danger parce que c'est du, direct. On ne sait pas comment le public va réagir. Ce n'est pas le public de la veille, ce n'est pas le public de l'avant-veille, ça ne sera pas le public euh, du lendemain. Donc à chaque fois euh, qu'on monte sur scène, on est en danger, on, met ses tripes vraiment sur la table. Voilà, combien vous prenez, euh, combien vous achetez. quand on fait une chronique en direct à la radio, c'est la même chose, c'est du nouveau, c'est de l'actualité fraîche. Et euh, oui, on est en, perpétuelle euh, prise de risque, euh, en perpétuelle on est dans un rayon d'un magasin. Quoi. Venez acheter, adhérer à ce que je dis. Maman, donc humoriste de Paris, <laughs> merci. Humoriste du monde de Humoriste du, monde, Du Bénin, du Togo, de l'Algérie, de Mantes-la-Jolie, de partout. Citoyen du monde. Maman, merci. Merci. Hortxe beraz e, Radio Occitaniak mamane eh, humoristari eindako elkarrizketa hori Eta ingo dugu ba, labur pentso bat euskeratuz e, kontatzen zigutena Mamanek esaten zuen humorista lanbidean autodidakta dela eta gainera ba, aldatzen dijoala bere estiloa evoluzionatzen eta garatzen dijoala. Azken finean e, beti saiatu behar duela eh, eta artista batek eh, beti saiatu behar duela publikoari ba, espero ez ah. duena ematen amets egin dezan esaten zuen azken finean e, ba, espero duena ematen duena ba, telebistako programatzaia dela esaten zuen eta artista batek ba, beti saiatu berdula beste zerbait beste berritasun bat e, e, ematen sortzen eta azkenian e, hori dela bere lanbidea umorea erabiliz ere Lan egiten duen esparruak ere anitza dira, humore saioak, antzerkia, erratia, telebista esketxak, kronikak... Beti ere egiten duena nolabait e, biziaren kronika humoretsua da, ba, egunerokoa, politika, gai sozialak e, izpide ditu bere saioak egiteko. arrakasta handia izaten ari duela, dena den esaten zuen eh, berak e, beti gehiago espero duela, gehiago nahi duela eta espero duela ba, hau ez izatea guztia ez, bere topera iritsi ez izana. Eta esaten zuen eh, ere dena den ez dituela jarraitzaileak nahi, baizik eta entzungo duten pertsonak bilatzen ditula eta umorea erabiliz ba, bere bezuak pasaraztea. beste saltsa batzutan ere badabil, beste arte batzuk ere erabiltzeko nahian, esaten du ba, idaztea gustatzen zaiola eta idazten ditu bere esketxak eta, baina esaten zuen e, momentu eren baten aukera baldin bazuna besteko ere, abestuko zuela, zeren askenian ba, gauza batean eta bestean ibiltzea gustoko duela eta esaten zuen ba, hau arriskutsua izan daitekela, baina ez da arriskutsua mm, gauza batian edo arte disiplina bat e, edo bestea erabiltzeagatik, baizik eta mm, ba, publikoaren aurrean jartzen den bakoitzean ba, arrisku bat dagoela, eh, zerbait berria eskaini behar duela lehen esaten zuen bezala, eta eskenean horrek ere egiten diola aurrera egitea. Beraz hau izan da mamaneri egindako elkarrizketa radio Occitanearen esku maman ba Nigerren jaiotako e, umore umore e, humorista e, eta artista ere eta 10 urte daramatzana Frantzian bizitzen. Beraz guk hemen nantxeta irratian jarraitzen dugu, herriotsak eh, gure kunka. Izan dugu da gure saioaren lehen partea eta hemendikan gutxira. Ba izango dugu Xabi, lakasita gaztetxeko kidea, ba beste gai eta saritzeko. Luxu eta maitasun Gonekin erobero. Txingurri hotsak. Mundu hotsak. Herri mugimenduaren ahotsa, Antxeta Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko zortzitatik behatzik arte. Herri pauzu pausumediak ekoiztutako saioak. Buyaca, buyaka, mala mafia kalean Buyaka, buyaka, es da gelditu Buyaka, mala mafia kalean Buyaka, buyaka, ezin da Y eso es lo que tenéis Venga. A ver si os echáis a rollito. Buyaka, Mala mafia kalean. Buyaka, buyaka. es da gelditu. Buyaka, buyaka. un sistema kalean. Vamos a ver un poquito más bullaca, bullaca, mala mafia caleán, bullaca, bullaca, es tú. bullaca, bullaca, mala mafia caleán, bullaca, bullaca, es tú. bullaca, bullaca, ¿qué, qué, qué, qué? No le ha gustado, no le ha gustado. Suéltalo, no le, ha gustado. La parado porque la salida no le ha gustado. No le ha gustado Vamos a probar otra vez y si no hacéis nada, ¿eh? El DJ manda, el DJ ¿eh? manda, otra vez, ¿eh? Ya, veo que lo habéis pillado. De puta madre. Buyaka, buyaka, Sandra, por favor. Buyaka, buyaka. Mala mafia calea. Buyaka, buyaka. Ezinda gelditu. Buyaka, buyaka. Mala mafia calea. Buyaka, buyaka. Buyaka, buyaka. Mala mafia kalean. Buyaka, buyaka. Ezinda gelditu. Buyaka, buyaka. Basotziten kalean. Ezinda gelditu. Mala mafia kalean. Ezinda gelditu. Basotziten kalean. Miradas a lo lejos ha puesto en mi persona Ya por el aire corre y embriaga un dulce aroma Sudor, luz el micro entona Vuelve la cadencia, ritmos que desmorona El chico tímido que algunas veces desentona Lobo y políbido, bruto y toma Sabio porque dispuesto siempre a aprender como ninguna Genero dispuesto, pero supuesto mi corona La gente se abotona, el ritmo suena Eterno volátil como acetona Que tu recurso desmorona, lo ves, ya no lo ves Nos acentúa como atona, atona Nuestro imperio, nada que ver con el de Roma Berrekunka, antxete irratiaren sindonian larogeita bederatzi.zazpi FM edo larogeita mar.bost FM-en eta gure kunka ba adiskidetuak eta zimadek egiten duten saioa kulturan iztasuna etorkinen problematikak jorratzen dituen saioa gaurko antamalez ez dugu ez bata ez bestea eta egiten ari nahi zemen bal dudan guztia beraien e, bajak e, ba, gaientzeko edo abrotxatuko dugu ere agurtzeko gure adiskidetuakeko eta zimadeko lagunak Hago de mis palabras ahora este micrófono Cuando busco las razones no me gusta Eta esaten nuen orain dela minutu batzuk, ba, izango dugula hemendikan segundu batut, batzutara, ba Xabi Lakasita Gaztetxeko kidea itzeingo digu, ba beraien ekimen batetaz orain dela ilabete terdi edo e, abian jarritako ekimen batetaz, e, eh, kulturanistasunarekin zerikusia daukana, e, itzein izan dugu hemen herriotxaken ekimen honetaz, futbol txapelketa kulturanitza ospatu zuten e, abenduan, eta orduan esaten ziguten ba, hori lehenengo pausua besterik zela, beste gauza batzuk ere abian jarri nahi zituztela, eta guzti horretaz hitz egiteko, ba, xabi dugu e, telefonoaren bestaldean, asaltzeko zeintzuk izango diren emandako eman beharreko pausu hauek. Iru bebikoitza herriotxak.info bebikoitza Bueno, ba, telefonaren bestaldean, lakasita gaztetxeko kide den Xabi dugu, arratsaldeon Xabi. Arratxaldeon, Simon. Eta, bueno, ba, gaurkoan gai askotaz hitzein behar dugu, astetxea atope dabiltzazken bolada honetan, edo behintzat eh, atope jartzeko martxa horretan, eta mhm. ba, proiektu, dituzuten proiektu ezberdin eta zitzein behar dugu gaurkoan, lehen dabizi e, eh, kulturan iztasunaren inguruan. Eh, hasi zineten orain dela hilabete eta piko da proiektu honekin, futbol txapelketa batekin, E, eh, itzen bai. genuen jada bere garaian, baina bueno, e, horrelako valorazio bat nahiko genuke eta baita ere pues, kontatzea pixkat e, eh, zeintzukin ibilizareten proiektu honekin e, balanian edo. Bai, ba, ideia hau egia zan, bueno, ideia hau edo anteko ideiak beti izan ditugu buruan, eta kontua da, aur, e, bueno, aurten, aurtengo ikasturtea zango duzen, iaz izan zan, baina aukera polita ikusi genuen e, elkarlanean aritzeko San Miguel Gauz elkartarekin. Orduan orain arte ez genuen horrelako lanik egin San Miguel Gauz elkartarekin, eta aukera parte ikusten genuen ba, San Miguel Gauzoa pixka bat ezagututa, ikusita hemen dagoen kulturan eta beraztasun guztia, ba, eta elkarlana egiteko aukera ikusita, ba, ba, animatu ginean, ba, zuk esan bezala, ba, e, txapelketa, kulturra arteko txapelketa, futbol txapelketa antolatzera. Egia zan, e, laguntza, laguntza edo elkarlana topatu dugu esparru ezberrinetatik, besteak beste, ba, irungo bitarteko bitartekotzako ezitzaileak edo bertan ibiltzen diren bertako lantaldea ba, gurekin batera lanean aritu da, hauzo elkartea ere bai, e, San Miguelgo mezkitako mezkitakoak ere, bueno, ez, esan nahi dut bazken batean, ba, elkarlana, elkarlana, hmm. ba, lortu dugula, eta ia zan zerbait politatera zan. Eta zergatik, an, igual pixka bat e, komentatu duzu, baina e, eia da San Miguel, ba, irunen igual izango dela kultur gehien nazten dituen e, auzo hoietako bat, E, Hau batzutan, ba, arazo bezala ikusi daiteke zuek eh, zenuten eta ez duzute horrela ikusten, ez da? Hombre, argi, da, argi dago ezet, bestela ez genuke horrelako proposamenik aurrera eramango. Eta gila da, zuk esaten duzuna, ba, askotan e, arazo bezala ikusten dela, eta gila da, bat, askotan ere, arazoak ba, sortzen direla, baina ez kultur desberdinak elkart, toki beran elkartzen direlako baizik eta tratamendu desegokia ematen zaiolako edo gaizki enfokatzen direlako ba, horrelako horrelako egoerak. Eta egia da ba, nabaritzen dugula ba, e, gizartean oro har ba, eziketa falta bat dagoela. Eta egia da uste honetan ba, ez orain ba, uste ere iazko urtean, sabimia eta marrean ba, nola gatazka batzuk sortu zirela eta Eta bueno, egia zan, ez, ez, ez da komeni ba, gauza behi gueltak egik ematea zeren esan bezala ni uste dut eziketa kontu badela eta elkarrezaguteko elkarrezagutu beharra badira ikusten dela kaso horietan. Orduan gehiago komenitzaigu enfokatzea, ba, zer egin bar dugun eta eta ez zertan e, egin dugun. Bai. Eta bueno, horretan gabe fiskaliatu naiz, baina bueno. <laughs> bai, ta azken bai. finean, eh, ba, azkenean eh, batzuk eh, negatibo bezala ikusi ikusten alduten bezala, zuek guztiz kontrakoa, zuek eta beste askok ere, zeren azkenean ba kulturanistasunak ekartzen duena, ba, ba aukera gehiago da edo, ez? Bai, bai, hori, nabarmena, lehen esan bezala, guretzat aberastasuna da, ondo bideratu ezkero. Eta, bueno, horretan gaude, eta egia Alza honetan, aukerak ikusten ditugu, ba, termino hauetan, ba, beti esaten duena termino positiboetan, eta lantzeko aukerak ikusten ditugu, bai auzo elkartearen aldetik, bai auzoan lan egiten duten beste eragien aldetik ere. Eta, eta horregatik, lehen esan bezala, ba, oso pozik gaude, egia honekin ez dugu, ez dugu, e, ara, egon daitezkeen gatazka konponduko, baina bai pausu bat izan daitekela urbilketa pausu bat eta elkarrezagutzeko aukera mandigu behintzat. Hmm. Pixka bat, zentratu ze txapelketaren egun horretan, ba, kontatu pixka bat, e, ba, zenbat e, ekipo partartu zuten, eh, gero badakit mhm. ere jai bat egon duzela e, txapelketa eta gero, nola juntzen guzti hau? Bai, e, bueno, barkatuko, barkatuko jaztu, baina ezke kalean nago, eta justo, bera, nago hemen San Miguel inguruko obren inguruan, eta Eta horregatik, kamioien zara eta entzun bai, Ez di, di ba, asko entzuten, lasai. <laughs> Ah, vale, bale, Ba, txapelketa... Txapelketa egia... Bueno, egia zen futbola... Futbola egia zen asko elkarten du eta jendea... Jendea animatzeko berraza da horrelako... Ba, aktivitate batekin. Eta egia zen parte hartzea nahiko polita izan zen. Uste dut, amalau talde edo bildu ginala... Mm eta eta gida lortu lortu duguna da kopura baino gehiago e, importa importa zitzaiguna zen ba auzoko jendeak parte hartzea hori alde bateri lortu genuen eta bestetik ba e, kultur desberdinetako jendeak parte hartzea eta hori egia san lortu dugu bueno bi puntu lortu ditugu eta eta oso pozik gabe esan dezakegu gutxo gara bera 60 bat pertsona bilduko ginela txapelketa honen inguruan hmm. eta Eta, bueno, zuk esan bezala, ba, gero, motxapelketa txapelketa egun osoan zehar egin zen, uste dut abenduaren hogeian izan zela, eta eguna amaitzeko, ba, gaztetxean, lakasita gaztetxean bertan, ba, jai bat antolatu genuen, bertan ere egun hortan, e, bueno, imigrantaren eguna izani, ba, dizkidetuak elkarteko emakumeak, ba, jai bat antolatu, antolatu zuten gaztetxean, eta hor, Gaz, eh, jaio, jaio horretara, ba, gehitu ginen, sari banak eta bertan egin ziran, karaokea, eta egia zen, giro oso polita, berezia, eta orain arte e, eh, desberreina gaztetxan, eta espero dugu emendik aurrera gehiagotan errepikatzea. Bueno, horren inguruan, eh, esaten zenue, nadizkidetuakeko ba, emakumeak e, bertan zeudela ere bai, beraien jaian antolatu zutela, e, dakizunez bai. Eh, saio hau, ba, beraiek iten dute normalean, bi astetik behin, mhm. eta komentatu izan dute hemen, E, ba, gaztetxeko mutikoek neskek nik uste ere bai baina neurokorrean euskaldunek ez zutela dantzatzen eta barran apoiatuak zeudela zer duzu esate, esateko honen inguruan Ba, ez ezan bezu, ba, razoa jauza dutela, zen ni berdan egon nintzen eta, eta ni barran egon nintzen pegatua. Ni, <laughs> ni eta gaztetxeko bainenteko, eta ni uste dut eskaldun geienak pixka bat animateko, pixka bat ez gehiagi. Ba, behar ditugula iruz palauku bat edo. Eta, eta bueno, pues oren digo izan, goita zan lauku bat gorputean eukiteko. Eta oh. horrego ginen geldi-geldin, e, eh, eh, Ego Amerikako emakumeen zauden zeuden eta beraie bai dantzatzen zuten eta eskatzen ziguten dantzatzen bakarri guk. <laughs> oso lotxatia gara. Hor igual iztasuna zerbaitetarako, zerbait oso konkreturako balio aldigu, ez? Jo, eba, bai, Na, baina nabarmena, eh? Hori izan daiteke anekdota bar, baina hor anekdota horrekin ikusten da, ba, bueno, denauk bat gula zerbait ikasteko. Bueno, e, bere garaian hitz egiten genuen txapelketa honetaz eta esaten zenute eh, nau e, eh, lendabiziko pausoa besterik ez zela eta mm -hmm. baita ere San Miguel auzoan e, lan egitaren auzo elkartarekin baita ere ba, mm-hmm. azkenian luzerako edo proiektu bat zela e, ba aldakizuten nola jarraituko duzuten proiektu honekin? Bueno, bai, baditugu ideia batzuk egia zen Bai, ja nahiko baten ba, bat edo beste garatuago dagoena eta eta urrengo pausua, urrengo gu plantatutako urrengo jarduerak edo e, zine, bueno, kultur, kultur artekotasunarekin jarraituz, ba, zine ziklo bat antolatza erabaki dugu otxaila eta martxo, martxo hilabeteetan zehar. Eh, bueno, esan bezala, ba, e, zine ziklo hau kultura e, arteko kulturarteko tasunarekin erlazioa izanik, erabaki, erabaki genuen e, e, beste eragile desberdinetara zabaltea. Izan ere, pentsatzen dugulako horrela berazgarriago izango dela, eta, eta bueno, momentu honetan horretan gaude, zinezikloa aste ardoa, eta, eta zinezikloa hau ostegunero, ostegunero izango da gaztetxean, arratsaldeko sortzitan, eta aurreneko, aurreneko eguna, otxaiaren amazazpian izango da hortik, martxoako gaita maika bitarte, ba, ostegunero, elkarte desberdin batek, irunen lan egiten den elkarte desberdin batek, pelikula bat aurkeztuko du, eta, eta bueno, hori da bintzat, orain, ar, e, orain aurkezteko dudan, dudan ideia. Mm badago, gero zine ziklo honekin, amaitzeko edo, bizka bat, e, guztia oboro eta, bueno, ba, gaztetxeko <laughs> gaztetxeko ohitura jarraituz, ba, festa batekin amaitzea erabaki, erabaki dugu, nahiko fiesteroa gara, mhm. eta eta e, oraindik eguna zehazteko badago ere, aurreratu dezaket, ba, aurrentzako festa horretan, bukaera festa horretan, aurrentzako txoko bat egongo dela, eta, eta gero bestalde, aukeratzen dugun egun horretan zehar, e, elkarte desberdinek aukera izango dute festa horretan ere parte hartzeko antolaketan, eta, eta hombre, bereziki ba, disfrutatzerako orduan. Orduan, Horti, horti doa, hemendik aurrerako ba, gure lanak edo. Hmm, eta espero dugu eh, festa horretarako, ba, ba, gaztetxeko kidea, ja, igual, eh, dantza klase batzu jaso izatea, eta ta, pixka gehiago kritika horiek eh, ez ditugula izango, ez? Hombre, zaituko gara, zaituko gara. <laughs> Bueno, bo, eh, ba, eh. ez dakit, e, kulturranistasunaren inguran, ez dakit, zerbait gehiago gehitu nahi duzun? E, ba, orengoz, niku, aurrerago gehiago, gehiagotan izaiteko aukera balima dugu, ba, aurreratuko dugu zerbait gehiago, baina orengoz behintzat, hau da hemendik epertainera edo epemotzera daukaguna, eta baina argi daukagu honekin jarraituko dugula, zenbide honetik goazela iruditzen zaigu, eta jendaren harrera bagero gero eta hobea izatea espero dugu. Ados, ba, mi esker eh, elkarrizketaren gatik, informatzea gatik, eta animo asko lan politorrekin. Ondo, zuei, aio. Lakasita gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. irubebikoitza lakasita.org Baila! Gabon, gabon, gabon. Keja bat, eh? A ber, zer da hori interneto osare zikin hoietan, eh? A ber, nun dago gure, gure sai hori, eh? Eh? Zensura! Zensura! Hor dugu zila eh? Gure programa itean espeziala gabonetako eta nun dago, eh? Internet porkeri hoietan, a ber, a ber, nun dagon.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 Dios. Ai iru ubebikoitza erriotxak.info iru ubebikoitza erriotxak.info hortxe izan dugu ere Xabi, lakasita gaztetxeko kidea eta abiatzen ari duten proiektu edo jada abian dagoen proiektu honetaz hitz egiten kulturan instasunaren aldeko proiektua San Miguel Auzoan irunen izango dugu aukera gehiago hitz egiteko beraekin gainera esatearena ba auzo txakeko kolaboratzaileak izango direla ere bai lakasita gaztetxekoak eta ilabete ilabete beste batzuekin batera ba, kontatuko digutela ba zenolako ekimenak martxan jartzen ari dituzten zenolako agenda kulturala prestatzen diguten eta horrelakoak ba ilabete ilabete auzo hotsak saioan herri hotsaken barruan Gaur aliz, auzo txakez, baizik eta gure kunka, gutxinaka, saioaren e, bukaerara iristen ari gera, eta horixa zen mujer abestiarekin usten zaituztet e, minutu hauetan. Como Mariana Grajales está fundida aquí la historia, pero una victoria no se ha logrado. Hay que seguir con fuerza y que todas mucho por lo amado, reivindicando a la mujer progreso, aunque sé que, que, para lograrlo hay un gran trecho. Te de ello cuando lágrimas tú llorabas, mamá calmaba pecho. el lápiz, respirito, el espíritu se siente happy, nada personality, traza real a ti mujer, creadora de razas, maltratos físico, castigo duro al que avasalla, woman no stop, la batalla no está ganada, resta mucho por andar en esta ganga, juntos la guerra estará triunfada, only you want respect, no stress, Hoy por mí serás premiada y sobre continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada. Bueno, eta guna huetan, e, eh, Europako irrati komunitarioen lehen foro eh, antolatzen ari du antxeta irratiak, dikan bazaudete garaiz, bain bat eh, itzaldietara juteko, Europa osotik etorretako bakideak ditugu, irrati desberrinetako kideak ditugu endaian, irunen egun hauetan, e, ba, egiteko proiektu desberrinetaz eta itse egiteko e, ba, komunikabideen hirugarren sektore honetaz irrati komunitarioetaz. E, informazio gehiago nahi baduzute, jakiteko zeitzaldi dauden, nun diren, ba, juntzaitezte, antxetairratia.com e, web horrira, eta bertan aurkituko duzute behar duzuten informazio guztia. eta besti hau bat zoentzuten genuen Herriotxakeko saio berrian uinetako marmitako musika eta sukaldaritza nazten dituen saio berria e, antxeta irratian entzunga izango duzutena bazte azkenetan, bi azte azkenetik behin zortzietatik bederatziak arte edo eta bi oste egunetik behin bordu ba, iruak arte Beraz irratxaio kuriosoa izanen da, segurazki ez galdu, eh?